Pilnie patrz, gdzie mój ślad, ja pokażę ci świat, w który wejdziesz z zapartym tchem. Pośród zabaw i uczt zechcesz zostać już tu. Hej, Sezamie, otwórz się! Arabska noc, jak arabski dzień, leć ze mną tam, zdumiejesz się sam, pomyślisz to sen. Krok w krok, przez mrok piasków żar Sunie czar niby cień kiedy czas, zwiewaj precz, z nudów nie ziewaj lecz Cudów patrz, stawiaj miecz na sztorc Przygód sto możesz mieć, hop na dywan i leć Znów cię czeka arabska noc Aladdin